ons staan hier een kant, hy het dit gedoen en toe kom die kisiet juist net daaraan en sê, daar is niets vir die koning, van die Heere het hy vandag verloos van allemaal wat teen hier in opstand gekom het. Gaan het goed met my kind Absalom, vraag die koning, en die kisiet antwoord, mag dit met die vijanden van die koning en allemaal wat teen hier in opstand kom en uw ondergang wil bewerk, gaan soos met daar die kind. Die koning het ontroerd geraak en in trane na die kamer aan die poort opgeklim. Daar het hy heen en weer geloop en gesê, My sien, Absalom, my sien, my sien. Absalom, ach, als ik maar in jou plek kon gesterven het. Absalom, my sien, my sien.